Пред да ја отворам Божијата реч, би сакал да ве прашам сите вие кои што ги следевте предавањата на... Дали некој ги следел сите предавања на Јанош Ковач Биро? Дали бил на сите? Од некој од вас тука. Дали бил на сите? <clears throat> Дали се секјавате во текот на... Че значи, вас чисто информативни прашања ве прашувам. Не коментирам ништо. Сакам ја да знам за себе. Дали се сеќавате во на било кое предавање, значи од микрофон јавно, да беше спомената адвентистичка црква? И, добро. Дали се сеќавате на било кое предавање да станало збор за небесниот суд од 1844 година наваму? О, чисто ме интересира, дали? Бидеќи јас ни оддалеко не бев, на, не бев ни на половина. <coughs> Воред, благодарам на информацијата. Ова, инако има впечаток дека, а, иако се според мене, се работеше за една убава и прекрасна христијанска евангелизација, ка воопшто не беше адвентистичка, од друга страна. Интересно е што на дури кога беа представувани некои пастори и проповедници, не беше кажано на која црква се пастори и проповедници, така да остана впечаток дека се независни пастори и проповедници. Но тоа не е помалку битно. Исто така знаеме дека официјален организатор на евангелизацијата не беше адвентичка црква, туку граѓанско, <clears throat> едно граѓанско здружение. Меѓутоа, оно што беше иса карактеристично е што во едно предавањето на кој што јас не бе, а отпосле дознав, бил поканет да проговори од микрофон господинот Лјупчо Ристовски, познат македонски протестант. И јас го слушнав заедно со Борче на видео неговиот говор таму. И во еден момент <clears throat> братот Лјупча кажа нешто што на, според неговото верување е окей, меѓутоа <clears throat> воопшто не е адвентистичко. Имено кажа дека ние знаеме дека смртта не представува крај, туку представува премин од овој живот во вечниот живот. Може да го проверите тој на YouTube. Сега имам повод да зборувам на оваа тема. Не заради Лјупчо, туку заради вас. На самиот почеток би прашал, што мислите вие Вака се, дали смртта, што се мисли на физичката смрт, значи не смртта во некој, пример кога велиме дека грешникот или како со крштевањето умираме, значи не смртта во некој фигуративен смисол. Че значи, кога се мисли на физичката смрт, дали, <clears throat> дали смртта представува премин од овој живот во вечниот живот? Дали верувате вие во тоа нешто? Дали некој од вас верува? Слободно нека каже ако верува. Е сега, ако постам, дали, дали е смртта, физичката смрт, моментот кога преминувате или влегувате во вечен живот? А кога влегувате во вечен живот? При што на воскресението мислите на физичкото воскресение. Буквално, значи, воскресение. Сите така мислите? Не, прашањето е кога преминувате од овој живот во вечниот живот? Што е тоа духовно воскресение? <laughs> Да, да видиме Библијата што ќе ни одговори. Значи, што би рекол, светот вопшто верува како љупчо. По дел од светот верува како љупчо. Мегато сакаме да видиме што Библијата ни изборува на оваа тема. Зато што има впечат дека повеќето адвентисти веруваат дека со второто Христово доаѓање, со физичкото воскресение, спасените ќе влезат во вечен живот. Јас би сакал да Интересно е малко, направив едно мало истражување, благодарение на денешна технологија, тоа е лесно, да беше пред, да беше од век, <laughs> ке требаше да се намачам, може би, цела недела, <laughs> за да го направам тоа истражување. Значи, во македонскиот превод од Библијата, терминот вечен живот, или може да се ставен изборчинјата обратно, живот вечен, ги има, се изненадив, во релативно мал број стихови во целата Библија. И тоа во Стариот Завет само на две места, значи колко е оскудева Стариот Завет со темата вечен живот. Јас би сакал да ги прочитаме тие две места. Псалм 133, трети стих. Да отвориме таму. Значи, 133 псалм, еден краток псалм од само три стиха. Па ја би ги прешла сите три, што ме толку краток, за да го имаме и поширокиот контекст предвид. Псалм 133, 3. Колку е убаво и колку е мило кога бракета живеат заедно, велат многу преводи, овде се вели еднодушно, на вистина. 133. Ако го имате стариот гаврилски превод, тоа ќе биде 132 или, или? Да. Ако користите Константинов или новиот православен, ревидираниот, тогаш бројките си се на место. Со што го спревува псалмистот тоа, таа еднодушност, кога браката живеат заедно и еднодушно? Патам речено какви што адвентистите не се, барем во последниве 20 на години. Тоа е како скапоцено миро врз главата, што се лее по брадата, брадата Аронова. Знаете, за разлика од ова мојава сега, <laughs> знаете до каде допирала брадата Аронова. Што се лее по полите од одеждата негова. Ова значи дека многу масло при посветувањето, при помажувањето на свештениците во Израел, се користело многу масло, голема количина. Че значи, цел сад со масло му се истурело врз главата. Не е тоа било само како што символичен обред, како што денес прават поповите со една четка за боење, вака по челото само. Многу масло се истурело врз главата на првосвещеникот, И тоа све се лее надолу. Што символизира тоа многу масло? Значи, дека Божјата благодат, силата на Светиот Дух, Господ ја дава изобилно. Божјата благодат е преизобилна, како што пишува апостол Павле во Римјаните петтата глава. Таму каде што гревот се намножил, Божјата благодат уште повеќе. Значи, го претрка, ја претрка количината на на гревот, ја, ја надмина силата на гревот. Божјата благодат стана преизобилна. Божјата сила далеку помокна од силата на гревот. И сега третиот, како Роса Ермонска, ова планината во а, Северен Израел, на граница со Либан, која паѓа на горите Сионски, зашто Господ дал благослов и живот вечен. Тука се споменува првиот Значи, на многу места се зборува за живот, например, ставам пред вас избор живот и смрт, благослов и проклество во Мојсеевите книги. Меѓутоа, дори овде во Библијата првпат се споменува а, целиот израз живот вечен, вечниот живот. Потоа ќе завртиме во книгата на пророкот Данијел, Последниот пред малите пророци. Каде во книгата на пророкот Данијел се споменува вечниот живот, секјавате ли? Во последната глава Дванаестата глава. Да, тука е во контекст на Воскресението. Но што ни се кажува тука? Значи, прво стих вели, <clears throat> и во тоа време ќе се крене Михаил, големиот кнез, значи свети архангел Михаил, кој ги брани синовите на твојот народ, значи, чиј народ? Еве да ги формирам сите православни верници во Македонија, дека свети архангел Михаил ќе ги брани синовите на еврејскиот народ во последното време, затоа што чиј народ е народот за кој што станува збор кога во видение Господ му се обраќа на пророкот Данијел, Данијеловиот народ. И ќе настане време тешко, како што немало откако постојат луѓето, па се до денес. нека се спасат во тоа време од твојот народ, повторно се однесува овие зборови специфично на еврејскиот народ, сите кои ќе се најдат дека се запишани во книгата. И сега се вели, и многумина од оние што спијат во земниот прав ќе се разбудат, едни за живот вечен, а други за вечен срам. Тога се споменува вечниот живот. Овде дека зачем Јосиф се споменува во контекст на воскресението, нели? Меѓутоа, и во контекст само на еврејскиот народ. А тие од еврејскиот народ кои што спијат во земниот прав, се оние кои што никогаш не го проживеале вечниот живот. Односно, оние кои што тоа биле старозаветните Божии праведници, старозаветните верници, кои што не го примиле додека живееле на земјата вечниот живот. Починале, меѓутоа затоа што биле верници на ветувањата, што Господ ги дал во Стариот Завет, биле послушни на Господа и преку уредбите на законот и сето она што во што можело да се биде верен во старозаветен смисол на зборот, тие ќе го примат вечниот живот, значи, заспаните евреи од минатото, починатите евреи од минатото, од Стариот Завет, тие ќе го примат вечниот живот кога? При Воскресението. И ова беа единствените старозаветни стихови за вечниот живот. И тоа е, ако го погледаме Новиот Завет, ќе забележиме дека изразот живот вечен или вечен живот се споменува на три места во Евангелието според Матеј, два, две места во 19 глава и едното во 25 глава, призорот на страшниот суд, кој што го читавме пред некои, неколку недели. Значи, овие кај отидат во мака вечна, па а праведниците во живот вечен, кај што вели Исус во Марко 10 глава на две места, и тоа обично и во Матеј 19 глава, и во Марко 10 глава, и во Лука 7 глава, се, и на, во Лука ги има на три места, се споменува вечниот живот во контекст кога некој доја кај Исуса и го прашува господаро или учителе, добри, верни и така натаму, што да направам за да наследам живот вечен. Значи, тука се споменува вечниот живот во, во рамките на прашањето што му се упатува на, на Исус. Значи, Мати три места, Лука три места, Марко две места, кое Евангелие изобилува многу повеќе со изразот вечен живот? Јован. Дури шест места во Евангелието според Јован. Потоа имаме некаде три места во Римјаните, по две места во првото послание до Тимотеј, меѓу, меѓу ниф и, и она познатиот стих, значи, каде што апостол Павле го споменува вечниот живот. И во останатите посланија повторно најмногу изобилува и ова првото Јованово послание. Би само да отвориме на почеток со првото Јованово послание. Апостол Јован бил посебно инспириран да ги нагласува оние делови од Христовата земска служба, кога странува збор за неговото Евангелие, каде што Спасителот го споменувал вечниот живот. Например, златниот стих, за да ни еден кој верува не погине, туку да има живот вечен. Или се сетиме на Јован 6 глава, кој го јаде телото моје, ја пие, мојата крв има живот вечен. И јас ке го во последниот ден. И слични изјави. Нема да ги читаме сега сите нив. А и самиот кога го пишува првото своје послание, од вкупно три, има желба да зборува често за вечниот живот. Јас би сакал да чете прво да започнеме со посланието, а потоа ќе отидеме и кај Евангелието. Значи, прво, Јованово послание, или прво соборно послание на апостол Јован. Еве, бидејќи Јовановото послание не е нешто големо, каде прв пат во ова послание се споменува вечниот живот. Нека биде тоа како еден библиски квиз. Како? Прва глава, втори стих, колку скоро од почнувањето на ова послание, Јован го споменува вечниот живот. И тоа, во првиот стих го споменува животот, бедеќи пишува за словото на животот, и вториот стих, и животот се јави, бидеќи животот е личност, нели, колку, на колку места тоа го споменува во Евангелијата, значи Христовите зборови, јас сум пат, вистина и живот потоа зборовите упатени кон Марта, јасно воскресение и живот, нешто што многу скоро го слушавме овие минатата сабота. И сведочиме и ви го навестуваме вечниот живот, кој беше каде? Во Отецот. И нам ни се јави. Ете, ова што евреите во Стариот Завет можеле само да копнеат да го очекуваат како идно исполнување. Апостол Јован зборува за ова нешто како за веќе исполнето. Каде пота се споменува вечниот живот во првото Јованово послание? Можеме ли да го пронајдеме тоа? Да. Меѓутоа имаме и пред тоа некои стихови. Трета глава. 15 стих, да го прочитаме, бидеќи е интересен. Значи, 3.15 прво. Секој што го мрази братот свој е човекоубиец. Замислите. сте биле убијци, да некој да се убијец. А апостол Јован вели, ако го мрази некој брат од свој, тој е убијец. И познато ви е дека ни еден човек убијец нема живот вече. Значи, можеме да бидеме верници во црква, и тоа со голем стаж, и да имаме живот вечен. Зошто? Едноставно затоа што го мразиме братот свој. Мегутоа ние може би се надеваме дека во иднина ќе добиеме живот вече. Пример со второто Христово доагање. Каде понатамо се споменува вечен живот? Петата глава. И интересно е што во оваа последна петта глава и на повеќе од едно место – Ја, јас би сакал да прочитам од 10 стих да фатам некој контекст. Значи, прво, ќе почнем да читам од 10 стих. Кој верува во Синот Божији, тој го има тоа сведоќство во себе. Кој е сведоќство? Дека Бог посведочил за својот син, уште на Јордан, уште при Христовото крштевање. Потоа при неговото преображение и така натаму кој не му верува на Бог, го прави лажливец. Ете, апостол Јован, кој самиот бил евреј, некако како да им се обраке на евреите во своје време, кој што огромното множество се уште не верувале во Христа и не веруваат до ден денес. Значи, тој, тој ги подсетува на еден интересен факт. Самиот Бог, Отецот, посведочил дека Исус е неговиот син. И сега, ако вие не верувате дека Христос е Божиот син, тогаш кого правите лаж, лажец, лажливец? Го правите Бога Отецот лажго. Значи, Бога го прави лажливец, зашто не поверува во сведоштето негово со кој е посведочен Бог за својот син. А сведоштото е тоа, дека Бог ни дарувал што? живот вечен. И тој живот е каде? Во неговиот син. И оние сега убави, едноставни, лесни за паметење зборови од 12 стих. Кој го има синот Божи, тој го има и тој живот. Кој живот? Вечниот живот. Зошто? Бејќи синот Божи изјавил јас сум животот кој го нема Синот Божи, го нема тој живот. Много едноставно. Прашањето е, го имате или го немате Синот Божи? Ако веруваме дека вечен живот ќе добиеме во иднина, например при второто Христо доагање, тоа е како да сведочиме за себе си дека ние немаме вечен живот сега, значи сега го немаме Синот Божи, А ќе го добиеме тогаш кога физички ќе го видиме. Но ако сега го неаме Синот Божи, дали тогаш кога тој физички ќе се појави, ќе го стекнеме, ќе го добиеме тогаш? <laughs> Не. Тогаш тој ќе биде оган што спалува за нашите души. И сега внимавате што вели понатаму апостол Јован. Ова ви го пишувам вам и ова ви го напиша вам, кои верувате во името на Синот Божи, за да знаете дека што? Дека имате живот вечен. И верувате во името на Синот Божи. 20 стих понатаму. Знаеме исто така дека Синот Божи дојде и ни даде светлина и разум, за да го познаеме вистинскиот Бог. И ние пребиваме во вистинскиот Бог, Неговиот Син Исус Христос. Тој е вистински Бог и живот вечен. Што мисли, зашто апостол Јован го завршува своето прво послание со зборовите че да пазете се од идолите? Како врска има сега, одеднаш оваа тема, со ова што до сега го зборувал. Зашто сето, секој оној, сето оно што го почитуваме повеќе од Синот Божи, представува идол во нашиот живот. Со други зборови, ако Синот Божи не е на прво место, во мојот живот, тоа сето она што е на прво место е идол. На тоа или на тој или на таа му служам или и служам. Ако е на прво место пред Синот Божи во мојот живот. Тоа може да биде личност, тоа може да биде некој интерес, тоа може да биде предмет, тоа може да биде абстракција, амбиција, желба. Се било што, ако е на прво место во мојот живот пред Синот Божи. Имаме уште малку време да ги прочитаме, не мора сите, но барем некои од стиховите што зборуваат на тема вечен живот, сега во Евангелието. Ке се вратиме во Евангелието според Јован, каде што рекавме на шест места се споменува вечниот живот. Ајде почнеме од последното место, мисламе дека беше 12 глава 50 стих. Значи, Евангелие според Јован, Че првото место е таму златниот стих, та секој кој верува да не погине, току да има живот вече. Да почнеме од, од позади. Значи, 12 глава, 50 стих, Обува да, да фатиме и да прочитаме неколку стихови пред тоа како еден поширок контекст, А И 44-тиот вели, а Исус подигна глас и рече, кој верува во мене, не вер... кој верува во мене, не верува во мене, туку во оне кој ме пратил. Значи во Отецот. И кој ме гледа мене, го гледа оној кој ме пратил. Јас светлина дојдов во светот, така што никој кој верува во мене да не остане во темнина. И ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, јас нема да го судам, зашто не да му судам на светот, туку светот да го спасам. Кој се откажува од мене и не ги прима зборовите мои, има кој да го суди. Кој ќе го суди? Словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден. Зашто јас само себе не зборувам, но Отецот кој ме прати. Тој ми даде заповед за што да кажам и што да зборува. Замислете. Исус ништо не зборува од, од свој ум. По своја волја. И знам дека заповета негова е што? Живот вечен. Значи, Божјата заповед е живот вечен. Интересно, ова го имате и во Стариот Завет. Значи, послушноста значи живот. Послушна кон што? Кон Божите заповеди. Непослушноста значи проклетство и смрт. Таа, да, та да, дилема уште Мојсей ја изнал пред израелскиот народ. Живот и послушност, благослов. Е, значи благослов, е, послушност значи благослов и живот, непослушност значи проклество и смрт. се вратиме на назад. Кажа брат Борче да ми помогне. Да, од назад. Значи, дури тој, веќе го споменав, за светата причест. И сега, овие два интересни стиха, кои што мене ми се најинтересни, ајде да го споменаме, тој, во четвртата глава има уште едно место, значи помегу златниот стих и петната глава, кај што сакам да се задржам, се <clears throat> во разговорот со Самаријанката, нели? Значи, што е велиш на Самаријанката, а кој ќе се напие од водата што јас ќе му ја дадам, тој нема никогаш да ожедни, беќе таа вода е за, же, за вечен живот. Дотвориме сега во петтата глава. Дали се сеќавате во петата глава, настанот со Витезда, Христовиот говор, неговата одбрана пред Синедрионот, каде што е изведен на судење. Дали се сеќавате вака одсекјавање во петата глава на некој стих, кај што се споменува вечниот живот? Пример, Исус им вели што на книжевниците, на фарисеите, на теолозите, членови на Синедрионот, на еврейските рабини, на докторите по теологија. Вие ги истражувате писмата, зашто мислите што? Дека во нив имате живот вечен. Точно ли е тоа? Дека во писмата има вечен живот. Точно е. Значи, тоа што еврејските доктори по теологија го мислеле и верувале во овој поглед е точно, Исус тоа и го потврдува. Но што е проблемот? Проблемот е исти што го имаат денешните доктори по теологија. Што го имаат Словото Божие само како хартија. Словото Божие само како теорија. А го немаат Синот Божи во своите срца. Меѓутоа, едното од другото не може да се одвои, односно, кога ние го одвојуваме, ние постапуваме како средновековната римокатоличка црква и така наречената схоластика, која што го одвојува духовното од телесното. Поширок. Да. Не, схоластика значи, од, значи учење, школа. Меѓутоа, католицизмот го е значи Тома Аквински, први основачот на средновековната схоластика, тој е коренот на сето денешно, на целиот денешен образовен систем, бидејќи целиот денешен образовен систем што сервира, што им сервира на луѓето? Им сервира теоретско знаење, не духовно. Значи, го одвојува знаењето од духовноста. Во раното христијанство не беше така. И во јудеизмот дори, значи, во раното христијанство кој што се надврзува на библискиот период, да имате знаење, значи да го имате комплетното знаење. Например, да го познавате Христа, да ја познавате вистината. Значи, дека ја знаете правата вера, ја знаете правата наука, но истовремено го имате Синот Божи во себе вистината живее внатре во вас. И тие две работи не се, се до средниот век не се одвојувале. Кога денеска некој са адвентист самоуверено ќе каже до некаде и горделиво ние имаме целата вистина, тоа не е ништо друго, туку еден обичен следбеник на Тома Аквински. Тој е схоластичар. Можете да кажете дека ја имате целата вистина само ако Синот Божи живее во вас. А ако мисле само на теоретско знаење, ако мисле на доктрини, вие сте схоластичар. Следбеник на Тома Аквински, најголемиот католички светец од средниот век. Точно било дека во светите писма постои вечен живот. Колку почесто го читаме светото писмо, колку почесто се дружиме со него, ќе забележиме сила во нашиот живот, ќе забележиме дека страстите се слаби, ќе забележиме дека гревот е слаб. Колку, колку е по-настрана Светото Писмо од нашиот живот, тогаш и овие наши непријатели се силни. И сите други искушенија, кои што ги споменувавте некој од нив и за време на библиската полка. Меѓутоа Исус кажува нешто друго интересно во врска со вечниот живот во оваа глава, освен, значи, освен зборовите во што ги споменав. Во 24 стих се тие зборови, меѓутоа, дали да почнам се мислам повторно да читам од малку понапред, Јовев петата глава сме сега. Ајке почнем да читаме 19 тиот стих. Дали го Јован 5 глава 19 стих, сакам да гледате во вашите Библии. Значи, првото место од назад беше 39 стих, ги стражувате писмата, што вејаме се дека во нив имате живот вечен, а токму тие сведочат за мене. Значи, не може да верувате на писмата, да не верувате на мене. А сега се враќаме кај 24 стих, мегутоа почнем да читам од 19 -тиот. А Исус им одговори на тоа и им рече, Вистина, вистина, верам, синот не може да прави ништо само од себе, ако не види што прави Отецот. Оно што го прави тој, тој истото го прави и синот. Збувавме за овие работи, кога ја проучувавме петата глава во сабота на вечер. Зашто Отецот го сака својот син и му покажува се што самиот прави и ќе му покаже дела поголеми од овие за да се чудите вие. Зашто како што Отецот воскреснува мртви и ги оживува, така и синот ги оживува оние кои сака. И многу брзо исто така го докаже со воскресението на Лазар, докај што стигнавме. Отецот не суди никого, еве сега и темата за судот. Се занимаваме со судот минатата сабота и пред тоа. Отецот не суди никого, вели Исус. Току што? Току целиот суд му го предаде на синот. И тоа е тоа зашто зборуваа визиите и на Данијел 7 глава, и оно што самиот Исус го зборува, за тоа кога тој ќе седне на престолот на славата своја, на големиот ден, на последниот суд, и тоа е тој што ќе биде судија на народите. Та сите да го почитуваат синот како што го почитуваат отецот, кој не го почитува синот, тој не го почитува ни отецот кој го прати. Повторно ова едноставна логика. Вистина, вистина ви велам, кој го слуша словото мое и верува во оно кој ме пратил, има, не ке има, има живот вечен. И сега гледajte, и нема да дојде на суд, нема да биде осуден, вели изворниот текст, туку преминал во минато време од смрт во живот. Не е само братот Лјупчар Исторски во заблуда. И повеќето адвентисти се во заблуда. Кога преминуваме од смрт во живот? Тогаш, кога ќе поверуваме во Словото Божио, а што значи тоа? Кога ќе го примеме Синот Божи внатре во нашите срца. Дори потоа Исус зборува за воскресението. Меѓутоа, интересно да го поставиме и ова прашање. Вистина, вистина ви зборувам, 25 стих, иде часот и веќе е дојден, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божиј и тие што ќе го чујат ќе оживеат. Понатаму вели, зашто како што Отецот има живот во себе, така му даде и на Синот да има живот во себе, и му даде власт да суди, зашто тој е Синот човечки, истата мисла ја повторува. Не четете се на ова, зашто иде часот кога сите кои се во гробовите ќе го чујат гласот на Синот Божиј И ќе излезат кои правеле добро, ќе восрат за живот. Ако правеле зло, ќе восрат за осудување. Колку воскресенија имаме во овие зборови? Јас доскоро мислев дека има две воскресенија. И <laughs> јас доскоро мислев. Еден брат од Америка, почно тој еднаш беше тука 2006 година, по име Джеремаја Сенер, ми помогна еднаш порано лани или преклани на Фейсбук со една дискусија, да видам дека тука стварно има три воскресени. <clears throat> Но не веднаш во овие последните зборови во 29 стих, туку во овие предходните во 25 иот Зошто Исус вели, вистина, вистина ви зборувам, иде часот и веќе е дојден, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи и тие што ќе го чујат, ќе оживаат. Пода тој зборува за двете воскресенија, но тие се на крајот на светот едни за живот вечен, односно тука се вели за живот, а правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Мегетоа во 25 стих Исус вели, веќе е дојден кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи и тие што ќе го чујат ќе оживеат. Тука Исус мисли фигуративно на сите оние кои што во моментот ќе поверуваат. Значи, оние што денес ке го слушнат гласот на Синот Божи и ке поверуваат, тие ке оживаат. ке воскреснат. Тие се тие што веќе стекнуваат вечен живот, уште тука. И нема да дојат на осудување, туку преминале од смрт во живот. Е сега, ако го имате вечниот живот, ако веќе го имате вечниот живот, дали е можно да го загубите? Можно е, како што, како што и физичкиот живот, ако го имате, не е гаранција дека, дека не може да го загубите. На верниците на оние кои што поверувале во Христа, на оние кои што се крстиле со вода и со дух, на оние кои што се ја вкусиле Божијата благодат. Словото Божие вели дека тие веќе имаат вечен живот. И Јован тоа го вели во посланието, дека имате вечен живот. Ви сведочам, дека имате вечен живот. И тука Исус вели дека таквите имаат вечен живот и преминале во минато време од смрт во живот. Преминавме од смрт во живот, повторно минато време. Да, не го почитав. Кој стих беше тој? А, 14-тиот стих. Да, пред 15-тиот. Значи, да се вратиме малку. Прво Јованово, 3.14. Значи, не го почитав 15-тиот. 14 стих пред тоа. Ние знаеме дека преминешме од смрт во живот, бидеќи ги любиме бракете своји. Оно што не го люби братот свој, тој останува во смртта. Зошто денес целиот христијански свет е толку мртов? Со други зборови исполнет со гревови, кавги, поделби, со делата телесни, значи духовно мртов. Или исполнет со лажни духови, со лажни пробудувања, лажни побожности и така натаму. Кој како, значи. Зошто денес христијански свет го одликува омраза меѓусебна? Па да забележиме многу едноставно. Ако поголемиот дел христијанскиот свет верува дека со физичката смрт човекот, верникот, преминува од овој во вечниот живот, тогаш што сведочи христијанскиот свет дека до смртта во каква состојба се наоѓа до физичката смрт? Во состојба во која што го нема Синот Божи бидеќи ако го има Синот Божи, ако денес го имате Синот Божи, вие имате вечен живот. Тоа ни вели Божјето Слово. Ако веруваме дека со смртта преминуваме во вечен живот, значи дека до смртта, значи додека сум жив на земјава, во тело, го немам Синот Божи. Автоматски, зашто христијанството е толку мртво, реков? зашто тие веруваат дека со смртта преминуваат во вечен живот, односно дека до тогаш го немаат синот, сведочат дека го немаат синот Божи. Зашто адвентистите се толку мртви, утепани, раскарани и поделени? Зашто тие веруваат, за разлика од поголемиот дел од христијанскиот свет, поголемиот дел адвентистите веруваат дека уште подоцна ќе влезат во вечниот живот. Значи, ако не при смртта, бејќи веруваат дека смрт, мртвите се во бескосна состојба, при второто Христово доаѓање, при воскресението на праведниците. Значи, ако така веруваме, ние сведочиме дека дури до Христовото второ доаѓање го немаме Божиот син. А, имаме схоластика, знаење, доктори, титули, филозофи. Тоа имаме. Но го немаме Божиот син во нашите срца. Дали верувате дека имате сега живот вечен? Многу едноставно, многу интересно и за мене многу восхитувачко прашање на кое што секој еден од нас би требало да се замисли како ќе одговори. Нека Господ во благослови сите вас. Амин.